biziko solas. Agur guzieri ongi etorri biziko solas emanaldi juntarata eta oporrak aipatuko ditugu berezikio haur eta gazteentzat bi hilabetez oporretan izanen dira ustail agorilean, jakin nahi izan dugu zer eskaintza mota bazen udarako gure haur eta gaztentzat. Gure main juntarat gomitatu ditugu lehenik eh, eskualdun gazteriakoak, bere kateraldia proposatzen baitute, udalekuak ere baditu egonaldi eta bilguneak aekak ere badu bere eskaintza, barnategi eta ibilaldiekin, eta endaiako herriak eskuz-esku gazte informazio bulegoarekin pikon emaiten duen eskaintza zabala ere azpimahatuko dauzuegu eta gurekin izanen dugu herriko kontseilari bat, eta sasoina ere egiten al dela lan eh, munduko legedia zoin da, oktarako ere, labe sindikatak eh, eman kizununen eh, boruratzeko, zonbait aholku emanen dauzkigu, hala besteak beste, beraz, abiagiten gure gaurko emanaldiarekin. Eskualdun gazteriaren izenean, handi berri hemen ongietorri zuri. Esker. Orduan, Eskualdun gazteria ezaguna da, aspaldiko partez antolatzen baititu, preseski. Udan, ateraldiak, egonaldiak, pentsatzekoa da. Aurten ere, zerbaiti pentsatia izan dela Eskualdun gazterian? Bai, be, aipatu dugu uh, elkartearekin, eta be, be, astapenetik antolatzen dugu, eh, antolatzen ditugu eh, egonaldiak horiekin. Eta... Mm, pizgarri behar ba, hori eta dugu, eskualdu gazteria bezalako elkarte bada, baina enxi beruan. Hori da, bai. Mm-hmm. Mm-hmm. Eta pentsatu dugu egitea bilkura bat, fe, bilkura idekia uh, pizgarrin, beraz maulen, eh, eta gomitatu zebe mengo gazteak eta hango gazteak ere bai. Bebiskat antolatzeko uh, udako egonaldia, Ara, uh... Antolatzeko, eran nahi baita, guai hartino etzin usten ziek prestatzen, jadanik uh, ateraldi, gonaldi batzu proposatzen? Bai, guai arte ginoen antolatzen, beraz eh, dena sekatzen adibidez aterpetsak eta aktivitateak, eta horten erabaki dugu be udako egonaldiaren zat, ebe proposatzea gaztei, eh, ebe antolatzea, ebe denak elgarrekin. Beraz... -hmm. Eh, Ola ez dute ukanen uh, bat uh, eh, deia de prest. uh. mm -hmm. laguntzen duzi ere edo maiten duzu gazteari para da zerbaiten antolatzeko burutik buru. Hori da. Mhm. Horritza zena daukuzu pixka bat aintzineko urtetan da izan dituzie, ateraldi politak, egon eta beti espiritu berezi batekin. Bai, be... Be, fe, gure egon alietan eh, lantzen dugu, fe, lantzen ditugu baloreak, ahibidez e, eh, e, eh, joan den omia seinduko bakantzetan joan ginen e, zuesera, ulo joan eta hor landu ginoen e, be, elkartasuna eta ba, hori elkartasuna, beraz, mm -hmm. bisitatu ginoen e, Emaus Zentroa e, leskaren, paue ondoan, eta gero be, baziren jokoak, gero joan gira eskala daitiat, eta Eta egonaldi eta ateraldi horiek eh, ze dinetako aur eta gazten dira? Ebe egonaldiak proposatzen dugu ameka eta urte harteko gazte entzat. Hai. Eh, beraz eh, dira kolegioan direnak. Mm -hmm. Dene jidekia da. Eta... Gero, amala urtetik goiti ez da baita espada deuse eskaina, ono kontra ez? Gurekin ez, gero bat dira beste elkarte edo Eh, ...proposatzen dituztenak olako egonaldiak, me Euskalun eh, ez dugu hori proposatzen hori mhm. Gehienetan, handi eh, etxe berri, ze iraupen dute egonaldi horiek? egonaldiak... Ebe, haste bat eh, irauten du. Presioa? prezioaren aldetik, eh, behar ba? Ebe, eh, presioa dependi animazioa, iten du, kalkulatzen dugu animazioen arabera, beraz ezin dugu ezan, me entzatzen gira ez itea sobrakario, mm -hmm. egun, egun pasa inguru, haste bat entzat edo. Mhm. Zer egin behar da? Emaiten dugu behar telefonako zenbakia? Euskaldun gazteriarena zurekin eh, arremanetan txarzeko, intesatua denaren zaten? Bai, beraz, eh, zero bos, bos behatzi, bat zero, Edo gure maila euskaldun.gazteria abildua gmail.com. Erran bezala, beraz, eh, eskualdun gazteriaren pideia antolatu nahi duten gaztek, badute gomita bat, ekainaren hamarrean maulen bilkura batetarat ordian finkatuko da, ze ateraldi, ze egonaldi mota nahi duten egin deneri zabaldua da biztan dena. Ba ongi, agian e, gazteria moituko da, e, ateraldia, berek gustuko duten ateraldiaren antolatzeko. Ba espero dugu, bai. Bire esker erduan. Bai, mire Biziko solas. Eta bada beste eskaintzarik ere udahuntako, eskoraren obetzea eta eskolegiaren ezagutzaren egitea, hori du aekak proposatzen duena, hemen dugu maialen errikar, ez teala? Bai, bai, egia da, udan uh, eh, ikaste ere girua zere pixkat goxatzeko parada dela, eta eta sortzen dira, hola, ba, ba, ikastaldi edo, barnetegi edo, hainbat eh, eskaintza ezberdin, Eh, berdin uh, eh, astekotan uh, eh, bizkaia, gipuzkoan eta nafarroan izan dira, biztan dena barnetegi batzu, arantzan eta furun bereziki, horiek um, baitira ikastaldi uh, trinkoak, uh, amalau egunez, gero izan daiteke ere nahi bada ega prestatzeko, egar, ega azterketa prestatzeko ere ikastaldi bat furun, forun, amalau egunez, eta badira ere familia barnetegiak. Orduan hor lautoki eh, ezberdinetan, Gipuzkoan eh, adunan, Bizkaian forun eta Otsandion eta Nafarroan zugarramurdin. Eta hor da prinsipioa beraz, familiarekin etortzea, eh, aitamak eta eta haujak eta elgarrekin behaz uh, eskora ikasteko, eskoraz bizitzeko eta eta eskora ezpadala, ezpadala uh, familian uh, eta konkretuki eh, nolakoak dira barnategi horiek eta zonbat jende biltzen eh, dira barnategi horietan? Bombiaz, be, um, jende kopuru, kopuru da jada, mm. arabera, bena behoi bat, behoi bat jende biltzen dira, uh, eh, behaz, haur heldu, garrekin, eta behaz, uh, ideia da, um, aitamak, edo burasuak, klasian, eh, klasian egoiten dira, klasian eh, eskora ikasten, eta aurrak eh, haien aldetik egiten dituzte ba, laguntzaile batzuekin ateraldiak edo aktivitateak edo olako, olako gauzak euskoraz eskoraz biztadena, gero elgarrekin biltzen dira, bai pausan, bai baskaiteko, atxean, eta elgarrekin uh, loiten baita ere barnetegian. Ara, elgar, elgar bizitza da azkenean horrel burua. Badute arrakasta, iduriz? Ba, gero eta arrakasta gehiago. Egia, mm, ba, hola, egia, maiten diela ere aurrekin egoiteko parada, ez, baita beti eh, errez, eh, buraxo girelaik, eh, hola, bi hastez etxetik joaitia. Eta, behari ba, bat ez bisuri berdin, aurrek ere ez badute, mm, eskualdun giro batean bizitzeko parada ere badute, holako olako ikastaldietan, mhm. eta mm -hmm. ja, bo, ola, pixkanaka, pixkanaka ere, be, eskoraz mintzatzeko ere usaiak hartzen dira, eta ara izetxean mhm. atxikitzen gero. Hain iz gauza ikasten da, hor, eh, elkar bizitza, dena, azkenian. Ba, eta haik Dena eskoraz. Dena eskoraz. Eta mhm. joztetan, eta eh, aujak ere beren hartzen baitira, gero ahemanak sortzen dira, ba, bizki guztu da, eta hori guztia udako giroarekin, beraz, Mm. Aurren adinak badu importantzia edo ez baita espada? Ez, joan daiteke aur uh, tipiekin, bo ba, ba, urte batetik edo bi urtetik goiti obe, bena gero ara eh, izan behar du eh, autonomia, gutuen esko autonomia bat alera aurrak, hola, uh, bi, uh, bizpa bizpairu horren ez uh, aitamen gandik urron egoiteko edo urron edo urrontxe, bena bestena, bestela ez da, ez mugarik ez. Beraz, barnategiak, badira hemen ere, funtsian, eh, ibe, ipar eskoalegian, eh, urepelekoa ongi ezautzen dugu. Bai, hemen ere badira, beraz, lapurdin badira biarritzen eta bai. eta azparnen, eta hemen, eh, baxena farron, urepelen, mm, untsa ez hau dugun, barnetegi horiek bai. Mhm. Eh, horietan parte hartzeko, uh, oraino, uh, ahal da, izena emaiten alda, egin behar da, zertan gira? Bai, alda, biztan dena, bo, uh, eman behar da ikastaldia eh, hasi haintzin uh, Uh, egun baino lehenago eman behar da izena uh, uh -huh. bon, ustailan eta gojilan baitira gogilan, uh, bo, ustailekoan ez da bat eberantegi eta gogilekoan ere ez hmm. eta behar ba presioak aipatzen altu bazkitzu ba uh, kario da holako gauza batetara biteko? Kario ez baita ezpada gauza da hor uh, eh, kondutan hartzen dela bai uh, kurtsuak, egon baskariak, dena dena barne da, eh, ama bostegunez uh, eh, ama bosteguneko saria da nun baita, eta maiten du uh, nun baitan bat euro uh, langile giren, uh, girelaik edo bosteunta berroita bost euro langa betuan edo langa bezian diren entzata. Ara, gero egin daitezke eh, eman ezagun urepelen eh, bi um, eh, asteko saioak dira, eta egin daitezke bi saio bata besteren ondotik baz lau aste egin daiteke. Eta, ala, gero hori iten balin bada, presioa palketa bada, biztan dena, Eta, bon, geharan, ara, ordainketarako ere albezain bat errestasun ere eskaintzen ditugu, espeitu bai, horrek izan behar traba bat, eh? Hmm. edo albezain traba tipia izan beharko lukela, mm. pentsatzen Da familien uh, barnategia berdin da ere, edo ez beste presio batzu dira hor uh, pratikatuak direnak? Hor duan, uh, eh, bon badira bi presio, elduen dako amabie egunez, hori, eh, eh, maiten du boste unta hori euro, eta aurren dako berriunta latanoita boste euro. -hmm. Bon, dena den, eh, oporak zeiten aldira horiek, bai, zinez? Bai, ala da, ere, mm. bai eta pentsatzekoa da, olako bagna batzuekin batian ere, astiritan eta badiela e, ba, bisitak, tokien ezagutza, e, badira gau behilak, dena? Ba, dena, eta hori pelen behar da, eh, ateraliak iten dira, aktivitateak, eta dena, dena bagne da, eh, ez da gero gehiagirik gehi eskatzen, hmm. Formula desberdinak badila ekan, zoin gehiago bata? Hode, beste eskaintzetan eh, badira beste bi, eh, bon, aski bereziak, er, edaitzen baitira barnetegi biltariak, bat hau inez eta bestea bizikletaz, eta hortan, eh, behaz, uh, izenak dion bezala, uh, egiten delarik, egiten dira, hola, bai, bilaldiak, eta atxian, atxian aterpetxe baten egoiten, uh, biara mungo izian kurtso batzu egin ondotik berriz, uh, abiatzen eta hola da egiten beraz ikastaldia ama bost egunez da oinez oinezkakoa hor bizkaiatik um, afarroara duana erreatza izabara eta beraz usteila usteila mm, usteiren mesortitiko iti eta bestia beraz bizikleta zahatik hau joiten da urduñatik bizkaian eta zara ino eta ara berdin baina ideia bera bena bizikletaz hori eh? hori duko hori eh? eh? hori helduen dako baiatik. Hmm. Hala, ba, eskaintza zabala, badela, bada ono beste ikono ipatzeko? Ba, izan daiteke berdin, uh, eh, ola ordena gailuz eh, lanean uh, aritzeko usaia duten entzat edo gustua duten entzat, ere ikas daiteke edo egin daitezke ikastaro batzu online, erriten den mhm. bezala, interneten bitartez, beraz, horiek ere bo beste beste beste renezake eh, beste bat dutela edo ez dute eh, baita ezpada barnetegien uh, eskaintza bera, baina mm. bon, uh, wala, egin daitezke ikastaro trinko batzu edo maila baten lortzeko edo lantzeko, ara ama, egun horrenekoak dira horiek. Mm. Ba, nik uste telefonako zenbaki bat, webgune bat, behar ba, e, eta proposatuko dugu gure entzuleg, ez berantegi, o, no, zuen eh, oporrak antolatzen aldira, eta izenak emaiten aldira. Ba, besetasun eta esun guztiak, uh, eh, dituzie aeka.eus webgunean, hor bat dira eskaintza guziak, eta, eta telefono zen ere, hemen goa doidoia emaiteko, hemen uh, eh, iparaldeko ikastaldi etarako, da behar da bai bulegorat. Deituz berroita emeretzi, ogoita bost, tirotanoita amasei, zero behatzi. Zemakirat. Mil esker, Maialen. Mil esker. Biziko solas. Biziko solase manaldian beti ari gira ba, zer proposatu zer eskaini gure haur eta gazter udahuntan bi hilabete opor badira eta bada eskaintza zabala eta udalekuk egiten dauku ondokoa udalekuren izenean aloina huerta gurekin dugu ongi etorri zuria. Ongietorri. Bo, orduan. Ba, gau jaipatuko duguna da gehien bat eh, bi laibetez eh, aujak eh, hor dira, oporretan, eta mm, eskaintza bat egiten du, uda lekuk, orduan eskaintza zabala pentsatzeko da? <laughs> Bai, eskaintza haundi bat, bai. Haundia, ordion ez dakit zertaik behar dugun hasi, alere horretaraziko dugu, eh, direla aukak, ama bost urte hartio, eh. Antik gora ez da zoen gain, eh, beraz, eh, eh, gaztetxo horien animatzea, baina ama bost urte hartio da, eh, orduan, eh? Hori da, bai, mm. bai, bai. Orduan, zertaik asten algira, aloina? Ba, uda hontan, e, urte osoan bezala, e, ustaila eta gorrila osoa, udalekuko hiru bilguneak irekiak dira egunero, mhm. e, miarritzen, endaian eta baionan. Bertan, e, udan proiektu handiak egiten dira, e, joko handiak egiten dira, ateraldiak, e, mhm. dena euskaraz jostatzen gira, dena euskarari lotua. Mhm eta egun osoak irekiak izan dira. Mm. E, ustaila eta gorila osoa. Mm. Hori bilgunei ikusia. Mm. Gero izaten da ustailan bakarrik egonaldiak egiten ditugu eta e, bete-beteak ditugu egonaldiak. Mm-hmm. Beraz, e, ustaila hasten da saldi egonaldiarekin. Ai. Da amaika amala urteko entzat. Bada ere sortzi amar urteko entzat saldi egonaldiak e, bertan e, goizetan zaldia egiten dute eta arratsaldean udalekuko animatzaileekin e, aktibitate ezberdinak egiten dituzte. Mm Zaldia saran egiten dute. Eta bertako ingurunea, e, ingurunearekin joko ezberdinak egiten dira eta e, ingurunea ezagutarazteko joko ezberdinak proposatzen dira. Mhm. Hor ezagutzak behar dira, eh, zaldia, zaldian edo zaldietaz gehiago behar da jakin olako udalekuan eh, parte hartzeko? Badira, astapenean etortzen diren sortzea hamar urteko aur batzuk ez dute inoiz egin zaldia, baina eh, beraien lehen kontaktua da zaldiarekin, beste batzuk bai urte osoan egiten dute zaldia denetarik bada. Gero, hala, hori e, saran egiten dena ustailian, besterik? denak egiten ditugu ustailean, bai, eh? bai, bai, eh? gero bada zirkoa, zirkoa ziberuan egiten dugu, e, teknika ezberdinak, erakusten zaie aurrei zirkoen inguruan, jokoak ere egiten dituzte, eskulanak, hmm. eta bi adinak izaten dira, zazpi sortzi urtekoentzat eta bederatzi, eta amar urtekoentzat izaten da zirkoa. Hmm. Gero badugu e, ligi, hori, sei zazpi urtekoentzat da, Txipiak. E, mhm. Txipiak hori da. Eta bertan e, ligin e, eskulanak, joko handiak eta gaubelak egiteaz gain inguruko mendi zoragarriak ezagutzeko parada izango dute aurrek. Mm gero aurten e, beste mm, egonaldi berri bat e, proposatu dugu amabi amabosturteko entzat, Lizarran. Bertan multikirolak eginen dira eginen dugu ingurunea ezagutu, urbasa mendikatea, e, eskalada eginen dugu, e, tirolina eginen dugu, e, eta lizarrako gazte batzuekin elkartuko gira e, jokoak eta egiteko. Hori amabi amabost urteko entzat. Gero mm. badugu beste gonaldi bat, e, surfa, haini hitz maite dutenak aurrak, e, bederatzi amar urteko entzat, eta amaika amala urteko entzat hau angelun egiten dute surfa. Eta azkenik aipatzekoa da, e, iaz izan zen lehenaldikotz proiektu e, egonaldi proiektu hau, eta urten berriz eginen da ikusita iaz kriston arrakasta izan zuela, eta topaketak dira. Euskaraz bizi eta jostatzeko egina da, e, joan den urtean arrakasta handia izan zuenez, aurten abenturaz betea izanen da. <laughs> e, <laughs> egiten da lurralden arteko zubia izanen da egonaldi hau. Horretarako iparralde eta hegoaldeko aurrak eta gazteak elkarrekin nahastu egiten dira ziberuan. Bai. Ezitzaile, taldea ere Euskal Herri osoko animatzaileak osatzen dute, bai egoaldetik eta bai iparraldetik. Eta gehien bat, eh, harremanak sustatzeko egiten da, eta baita ere eh, ziberuko baliabede kultural eta naturalak ezagutzeko baliatzen da egonaldi hau. Zomat eh, irauten du, eh, Egonaldi hogeke? horrek? Topaketak aste bat irauten du. bat, ah, bai. bai ah. Bederatzi amaika urteko entzat da, eta amabi eta amabost urteko entzat. Ah. Hor nasten dira egoalde iparaldeko aurrak, eta iaz arrakasta, undia izan zuen, eta aurten ere, espero dugu, hola izanen dela. Hmm. Bon, dena den, egan daukuzunoaz, hau uh, ustaileko egonaldi eta dako orai berantegi, zuek sasoina, goiz-goiz abiatzen baituzue, izenen emaiteak uh, aspaldi hartuak dituzue zueke. Bai, egia zan, bai, baina baditugu adibidez eh, topak eta eta beste egonaldi batzuk, oraindik ez ditugunak beteak. Aha, beraz, den berba hor, azpimagatzen alditugu horiek, zoin, zoin, zoinetan diren tokiak gelditzen? Bai, topaketan eta lizarran tokiak gelditzen dira. Hmm. Bai, eta gia topaketarekin eh, lortu nahi dena pixkat da e, eh, amabi amabost urteko aurrak pixkat heldutzen ari dira. Hmm. Beraz, eh, harremanak ukaiteko ere Euskal Herri osoko aurrekin. Eta gero beraien artean e, elkarbanaketak egiten dituzte urte osoan zehar ere. Hai. Hai. Ah. Ah. Harremanetan beraien artean emailak eta olako gauzak e, banatzen dituzte, eta urte osoan elkarrekin eh, komunikatzen egoten dira. <laughs> Oso polita hmm. izaten da bai. Hmm. Ba, ordean ala, horretara eh, ziko dugu, eh, gehien bat, eh, topaketetako, hor, topaketak izanen direla, siberun, hor, tokia gelditzen direla, baita hmm. ere, lizagarat joaiteko, ere, udalekun, eh, gelditzen direla, bon, biztan dena, hobe, orai, nalafite, deitzea, udalekuri, Bai, albezain fite. <laughs> Hori da. eta baita ere bilgunetara, eh? Mm Hau batzu, pentsatzen dut, kasik eh, bilabetez hori bilki direla bilgunetan? Bai, hori da. Badira ur batzuk e, eh, bilabetez, kasik hor direla egunero. Bai. Eta oso polita izaten da, zeren eh, etortzen zaizkigun aurrak, ez bai da, ez dira beti ikastoletatik etortzen, eskola ed, elebidunetik ere etortzen zaizkigu eta bila gurekin pasata ikusten da pixkat uda bukaeran nola beraien euskara bai. eh, ez dakin dola errangu obetu den obetu, hori da, ah. obetu den edo bai, aberastu mm. den eta bai mm. Eta oestean aipatu dituzue, bilgune horiek pentsatzekoa da, gai baten inguruan ere maiten dituzuela beti, edo gai batzuen inguruan, E, normalean, e, udan gai ezberdinak landu egiten dira. Bai. Eta urte osoan zehar, gai ezberdinak ere lantzen dira, baina beste erabatean. Bai. bai. Zoin dira gai udan, horiek, pixka bat, adibide batzu emaiteko? Ba, adibidez, ias, nahi baduzu, landu genuen pixkate komikiak eta, eta mhm. hartu genuen asteriz eta belizeno aventurak, piraten aventurak, bai. e, potxokien aventurak, Beraz, e, egunero mozorrotzen ginen, begiraleak, aurrak ere bai, noski, eta horren inguruan egiten genituen joko handiak, e, joko pistak, eta olako gauzak. Hmm, hala, hori adibide bat da eta izaiten Adibide bat da, bai gero, bai baita ere askotan ere landu dugu Euskal Herriko provintziaz ezberdinak, zazpi provintziak, beraz, e, iruña lantzen genuelarik San Ferminak egiten genituen, eta olako, <laughs> bai, e, proiektu ezberdinak landu ditugu. Hmm. Landu dugu ere marrazketa, mm e, beraz, paretak margotzen zituzten, bilguneko paretak, eta... Mhm. Bai, Eta, hala, ba, bilgune horiek ere, eh, ipagarriak alere, eh, txeratxak da, uha, araz guziz, meinan, egunoa osoa pasatzen du lagunekin eh, bilgunetan. Piskabat, aipatuko ditugu ere, importanta baita, garantzitsua baita ere, prezioak, eman dezagun, bilgunerat horbiltzen dena hor batek, e, zonbat du? Ba, mm, bilgunera, egun batengatik gatik, ama euro ordaintzen mm da. Baina gero ikusi behar da eh, gurasoen eh, lanaren arabera kafeko laguntzekin bataz bestekoa egiten da eta normalean edo gutxiago pagatzen da edo amasei euro pagatzen dira mm kafen laguntzen arabera egiten da beti. Baina gehien gehiena amasei euro da egunka. Mhm. 6 euro egunka. Gero beste egonaldiak ere aipatzen altu, mandezagon ba, eta lizarrako eta topaketak, topaketaren zat, ere, zonbat eh, kostatzen den eh, familia horientzat, hau baten dako? Bai, e, ba, topaketen zat, eunda laro gehi euro kostatzen da aste batentzat, uh mhm. -huh. sei egunentzat. Eta lizarraren zat ere, eunda laro gehi euro, 6 egun ere. Ah, Eh, zinez jasangarriak dira, ez dira sobera karioak eh, ba, batzueri, beste batzueri konparatuz, alere, kasu egiten ez. Bai, adibidez, surfa eta zaldia hor badituzte aktibitateak zaldia egiteko goizero edo surfa egiteko goizero eta hor aste batentzat irureun euro mm balio du egonaldiak adibidez. Mm. Bai. Mm. Aluña, ez dakit, eh, telefonako zenbaki bat, webgune bat, edo zerbait emaiten aldugu gure entzulek, eh, xetasunak bildu nahi bali maituzte, edo izenak bai. eman? Bai, bai, bai, bai. Ba, bilguneetako telefonoak baionan, mm -hmm. e, 0 bost, bost bederatzi, bost bost, 0 bat, bi bost, miarritzen, baduzue bilgunea deitzeko, 06, laro geita sei, iruro geita mairu, laurogeita lau, 0 sortzi, eta endaiara 06 hogei, 0 bost, laurogeita emeretzi, la, berrogeita bi. Mm -hmm. Hori izango zen bilkunetara deitzeko, gero e, gure e-maila mhm. duzue mm -hmm. uda.leku abildua guanadu.fr. Mm -hmm. Eta, eta eh, berba bai eh, e, bai egonaldien dako, eta gehiago bildu nahi duenak edo izenen emaiteko? Hori da, egonaldietarako baduzue e-mail hori igortzeko edo bestela baionako zenbakira. Le mm. eman dizuedana, 0 bost, bost bederatzi, bost bost, 0 bat, bi bost. Mm -hmm. Aloina, ez dakit, zerbait bai? nahi zinuke gehitu bururatu baino lehen gure sola saldia? E, eh, a, ba, besterik gabe, animatzea, e, aur guztiei, udan, uda goxo bat, pasatzeak brekin, mm. <laughs> eta euskaraz bizitzea denak. ba, mil esker, mil esker biziki eh, gure emankizunean parte harturik aloina. Deusetaz, mil esker zuei. Biziko solas. Biziko sola semanaldi juntan, udako eskaintzak ikertzen ari gira, aurreta eta jakin behar da, xeetasunak biltzeko gazte batek eh, badituela biz edo gazte informazio bulegoak antena hainitz badira iparaldean, eta prezeski horietariko batetarat joan gira. Endaiara eta intxusen, han herriko etxearekin eskuz-esku ari dira udako aktivitate mota hainitz sutik emaita egiten, gainerat erran behar da, harremanak badituztela irun ondari eta donostiako gazte informazio eh, buleguekin gauzak eh, elgarrekin eh, eramaiteko. Hortarako gure emanaldirat gaur gomitatu dugu endaieko hauzapez ordea den Iker Elizalde, ongi etorri zuri. Egun Orduan, endaian eskuz esku ari zizte eh, gazte informazione bulegoarekin batean eta endaiak errikoetxeak etxeak ere lan bat egiten du eh, oporrer buruz. Beraz, eh, ez da oraikoa pentsatzekoa da lan hori? Ez, eh, aspaldi eh, asitako lanak eh, dira, aurten gazte informazio bulegoak amar urte betetzen ditu, baina norokorrean ni azpimarratuko nituzke lau, lau elkarte, ari direnak pixkat gaztei begira. Oietako bat hori soilik uh, udaran eh, egiten dena, me, eh, bere garrantzia baduena, zenta nera behentzat harrera zentro bat irikitzen da ondartzan, amala hau emezortzi urte, hor biltzen dira uh, berrogei bat, berrogei bat lagun, eta azpimarratzeko da ere, uh, bi hizkuntzetan egiten dela harrera hori, euskaraz eta, eta frantsesez. Onduan badugu urte osoan Eh, denentzat zentroan ba, bi auzoetan eh, eh, bere jarduera eramaten duena, uh, bereziki uh, bakantzetan sei hamala urteko entzat, ebe hainbat aktivitate uh, eskentzen dituzte, uh, badugu ere udaleku, Udaleku sei amabi urtenko entzat, hor ebe atxeden zentro bat, Euskaraz, eta herriko ere eskaintzen du uh, atxeden zentro Eh, municipal bat, hmm. eh, hiru mm. amala urteko entzat, eta hori ere eh, bakantza guzietan irikia dena. Hmm. Hori, eh, endaiaren kasuan emanen dugu, gainerat ere eh, behar da azpimagatu, eh, ez bakarrik oporrak, baina lanian ere, lana ere eskaintzen dela, gazter udarako eh, berriki hori aipatu dugu, eta amak bat lanpostu ere badirela hori dekitzen direnaka. Bai, eh, hori herriko etxeak uh, ba. urtero, mhm. sasoinaren zat ditu uh, postu horiek, uh, beha ere horrekin segitzen dugu, endaian uh, udaran uh, jendeainitz etortzen baita, mm -hmm. beharrezkoa da ere, Eh, ba, erriko langileen kopuru hori eh, emendatzea, alik eta obekien errezibitzeko kanpotik etorzeninak, baina baita ere endaiarrei, uh, eskaintzeko zerbitzu, zerbitzu oberena. Hmm. Ordion, egia da, horako lan bat ere maiten balimadu herriko etxeak ere, nunbait galdera bat izan dela, mementoatez, eta galdera hori emendatuz badoa? Be hemen datuz uh, eh, joaten da, noski, zenta uh, eh, aktivitateak edo eh, eskaintzak egiten ditugularik, astapenean zailtasunak baldima dira ere, poliki-poliki jendea hortaz uh, ohartzen da, eta Eh, gero eta gehiago, behar da, eh, hori alde batetik, eh, gero bestalde batetik, hemen bauho berezitasun bat, nun endaiak okatzen den txingudiko, txingudiko bat jane, mm. uh, irun eta ondarribiarekin ere harreman hainitz burutzen dira, eta hortan, be, animatzaile handia dugu uh, gazte informazio bulegori. Mm. Hori, eta plantan ere eman da ere webgune bat eh, evak eh, deitzen dena, bakantza edo bakantze, eh? eta bai. beraz hori ere aipatzen aldaukuzuz, eta hor ere gauza biziki interesanta egiten ari dena da, haua. Bai, hor uh, hartu ginen, uh, bazela utxune bat, Uh, be, hanfet, uh, jende hainitz etortzen zen herriko etxerat, jakiteko, ba, ze aktivitate mota Eh, diren endaian, eta orduan poliki-poliki gazte informazio uh, bulegoarekin hori plantan eman da, eta gaur egun uh, ba, erriko etxearen webgunerat uh, joanez, bada era, era berritua den Eh, bezerrenda bat, nun eh, ba, egunero adin guzietako zer egin daiteken endaian e, bai, bezerrendatua den hortan. Mm. ala, eta hori gazte informazio bulegoak eramaten du, horrekin batean bada ere e, IREP bat, hmm. repertorio bat, hori e, gehiago elkartei buruz, hor elkarten zerrenda, fe, zerrenda bat bada, nun agertzen diren endaiako elkarte guztiak eta ze uh, eskaintza mota egiten duten. Badira bi hoiek eta azpimarratzekoa eren, nire ustez, urte, urte guziz egiten den elkarten foroa, nun hor baden aukera, eh, Ba, webgune hoietan agertzen diren elkarteak, eh, aktivitate hoiek erabaten dituzten norbanako eta elkarte hoiekin, zuzeneko harreman baten egiteko, eta han, uh, eh, obekio ezagutzeko, azken finean, lotura, lotura egiteko eh, ba, eskaintza eta galdetzen dutenen artean. Hala, egun eh, biziki polita izaten da, mhm. eta han, uh, jendeainitz animatzen da ere, Ba, aktivitate batzuek, batzuetan bere izena emateko eta elkarte batean sartzeko. Mm kostu handia da eh, erriko etxearen aldetik, olako lan baten ere maitia gazte informazio bulegoarekin batiana? Kostu handia eh, depeitzen du nola begiratzen zaion, eh, nik uste dut eh, egiten den lanariei begiratuz, ez da kostu bat, zen lan biziki importanta eta polita eramaten dute, bai endam jamailan, baina baita ere, ba, emango nuke adibide bat, hor... Eh, badira trukaketak eh, ipar eta ego euskal herriko eh, gazten artean eta initzetan gazte bulego horrek eramaten ditu uh, gazte bulego horrek irun eta onjarbiko gazte bulegoekin baina baita ere bidasoa bizirik irun eta onjarbiko uh, uh, garapen agentziarekin beraz kostua Eh, dena badu kustu bat, baina eh, ikusirik ze maitzak eh, dauden, nik esango nuke ez dela kostu bat, baizik eta zerbitzu, zerbitzu egoki bat endaiako herritarrentzat eta endaia ere gainditzen duena, zenta gazte bulego hori badu beste, beste zera bat, nun bera den pixkat erreferentea, mugaz gaineko harremanen Eh, arloan. Hori da, hori da, ziko dugu, astapenean egan behar ginuena antzidutana ertia, bon, endaiako erriko etxearen izenean biztan dena hemen zirela, baina nunbait ere eh, gazte informazio bulegoaren izenean, Euskara ikasten ere ari dira hango bi langile eh, ziren oraino gaisen ditzen, baina betire hori ere azpimagatzekoa eskuarak bere tokia eta undia baduela ere bulego hortana. Bai, eh, gainera da eien uh, eh, nahikeria, uh, ere uh, aukera izaitea be, jendea errezibitzeko eta zerbitzu horiek ere ah. eskaintza. Bada eiena eta gu ere herriko etxetik noski uh, bultzatzen dugun hizkuntz politikaren baitako ekimena. Mm. Iker Elizalde, huestian egan daukuzu, diela somai minuta, eh, emaitza handia dela esperientzia bat duzio, izo maitu urte hauetan eolako gauzak egiten direla, eh, nun ikusten da emaitza, zertan ikusten da? Be, ikusten da, eh, egunero, egunero, eh, gazte informazio bulegotik pasatzen den uh, jende kopuruarekin, eta nik uste dut gazte informazio bulegoa daitzen zaio, baina eskintzen dituen zerbitzuak, uh, kasik, uh, endaiar guztiei, adin guztietako uh, endaiarrei zuzendua dela, beraz, hortan ikusten da, eta ikusten da ere gero, eh, ba, elkarten foroa antolatzen delarik, eh, endaian baira berriun bat eh, elkarte, han elkartzen dira, erdila baino gehiago urtero, hala eta egiten duten lotura eta laguntza e, gaztei, gaztei urtean, urte osoan zehar, eskintzen diete ere, eh, ba, joan bardutelarik eh, lan eskintza bati eh, erantzuterat, nola egiten den, eta segimendu bat ziurtatzen dute ere, gazte horiekin plantan eman zuten ere, gida baimena soziala, badira, bai. arlo, arlo eta gai hainitz, bereiek kudeatzen dituztenak, horrez baleko gazte informazio bulego hori, ebe gai zioiek ez ziren haintzinerat eramanena. Ba, ba unekin batean eh, ez dakit bururatuko dugu gure gaurko sola saldia, behar ba web gomitatuko ditugu jendea joitea, endaiari doakionez erriko etxearen bidez eman dezagun? Bai, endaiako webgunea eh, web gunea uh, eh, erriko etxearena da ubrebikoitza irualdiz mm. eta hoietan bada bai elkarten zerrendaren zat asoziazioan rep, eta uh, vak eh, ivak eh, horrentzat, bada vak ivak. Voilà. Hori da. Eta biztan dena gomitatuko ditugula ere gero entzuleak, gazte informazione bulego desberdinetarat e, joaitea hor hainitz gauza baita gida bat bada eman dezagun oporretarat joaiteko bimila mabosteko. Eta hori dena guziak aipatuko dauzkitzuego ondoko minutetan Iker eskermila. esker Bai, be esker zuei biziko solas. Egia da Egunero Berresten Daragia Egia da bertan Zubiko bidean Etxe aldera solas. Eta ejan bezala, una gazte bulego informazionetan bildu ditugun esetasunak jakiteko zer egiten alden udan eta oporretan, pasatzen alda permisa, e, biztan dena bafa ere egiten aldela, soko reformakuntza ere egiten alda, egon aldi desberdinak badira ere egiten aldirenak, e, ba, beste resuma edo herrialde baten bisitaten egitera joiten alda, hizkuntza baten hobetzeat ere joiten alda beste herrialde batetarat, egonaldi kulturalak ere badira, musika, antzerki, kastaldiak, antzi utzi gabe ere eh, kirol egonaldiak badirela, bakotsak bere sailean, berak hautatuz, eta zerrenda ez da oraino bururatua gazte trukaketak egiten aldira, elkartasun egonaldiak, eta bururatzeko ere jakintzazue badela zakado izeneko operazioa. Hamasei eta hoita bi urte hartinoko gaztentzat egina da hau akitaniako gazteri zuzendua laguntza bat eskura ditaike eh, egonaldi batentzat eh, atik hortarako behar da txosten bat eh, bete eta beraz, eta sun gehiagorentzat jakintzazue gazte informazioen bulego bulego horietarat jon behar dela eta hor dena jakinen eh, dutela. Gazten informazioen zentruak ere, edo zizak, jakintza zuberen webgunera joanez, han ere, badela, oporretarako gida bat, hainitz, hainitz eh, proposamenekin. Turismo bulegoetarat ere joitean alda eta jakintzazu ere, herrietan ere, eh, endaian aipatu dugun bezala, badirela gauza batzu antolatuak direnak eh, gaztentzat beti balio du eh, xetasunen setasunen biltzea. Gazte informazio bulegoak bat dira Baionan Angelun Miagitzen endaian Doniane Loizunen, Ziburun, Azparnen, Mugeren, Baigojin, Donapaleon senperen eh, atajatzen urruñan eta ustaritzen. Beste gazte batzuek, beste hauturik egiten dute, sosa pixka bat eh, irabazi nahian sakelako diru pusinoaten ukaiteko, sasoinak eh, egiten dituzte eta badira initz eta eskaintza bada biztan dena udarako, endaian adibidez, harat joanen gira berriz ere, Richard Gazuzta, Eriko Kontseilariak, eh, ipatzen dauzkigu, zonbat lan postu sortzen dituzten, idekitzen dituzten sasoinarien zata. Berroei, berroei iru uste dut sartzen direla gure programan. Eh, hor da ondartza garbitzeko, eh, alde batetik zaintzeko, baina bakarrik handi plazen uh, eh, partean. Uh, gero hemen mediatekan, diru kontatzeko, badira ere um, mm, uh, aparkalekoak zaintzeko, eta barroiek dira berroei iru lanpostu hoiek. Eh, bon, lanpostuak dira gutxiago, jendeak dira gehiago, zenta batzuk egiten dute hilabete bat, mm. Eh, eta beste batzuk egiten dute bi hilabete edo gehiago, batzuk egiten dute hogeita ama bost ordu astean, beste batzuk gutxi eh, hoait uh, iru personak dira, baina uste du direla hoait ama bost lanpostu. Ba dira lanpostu batzuk ez direna erriko etxena, baina komerzial mailan hmm. egiten direna antzinetik preparatu behar dira, nor eta nun, eh, gauz batzuk berriz eh, ikusi behar dira, orten gutxi, baina iru urterako zinatu diren gauzak, elduden den urtean etorriko dira berriz, eta bak Eh, uda, uda haintzinetik preparatzen da, dibidez uh, uh, zaintzeko, jadanik uh, hartu dugu delibero bat, oain dela hilabete bat, edo bi, sasoia irekia da jadanik. Guna nahi da, zabaltzea, hori eh, lanpostuak sortu ez gero, alden den mailan uh, lanpostu horiek urterako izaitea, et jendea etortzen bada daia polita delakotz, etortzea bai udan, baina bai ere eh, udazkenean, bai ere neguan, eta mm. bak egitea lan, lan urterako lanea. Eta bururatzeko, sasoinlariak aipatu baititugu baliatu gira, labesin sindikateko Maider Dualde Prudometako ordezkaria gomitatzeko, lan munduko legediaren oroitarazteko. Eta lehen galdera hau da Maider? Ze adinetaik goiti lanian ahzen alda? Beaz, ama asai urtetan ahzen alda lanian, udako lan, lan urietan, eh, lanian. Gero, ama la urtetik goiti ahzen alitaike, baina nagusiak behar du galdegin uh, eh, autorizazio nia inspektorari, laneko inspektorari. Hori dira, eman ezagun kukula mozteta horietan, bat dira adin ortakoak, baina abisatuak dira. Normalki hori da, bera, lege hori da. Hamasai urtetaik eh, goiti, ordeon uh, eh, eh, abiatzen delaik, pentsatzen dut gazte horiek ez duztela dendenak informazio neguziak eskuetan, zer iber da kasuman? Beaz, arau minimoak dira piskat, beaz, beho, sasoineko lana da kontraktu mugatu bat da, Beaz, kontratu hori idatzia izan behar du, eh, mugatua delarik, eta izenpetuan nagusia eta langilearen artean. Hala, gero kontratu hortan ere uh, idaztia dena da hilabete saria, behaz behar da ikusi hilabete saria uh, zonbaitetan finkatzen den nagusia eta langiraren artian, uh, bo, smiga minimoa da, eh, behaz da smiga eta goita ma bost horren entzat. Mhm. Eh, eta, bo, justu egaiteko, eh, balio gordina horrenka smiga da behatziun eta irutanoi eta bat euro. Hala, apopres, eta mila eunta behoi euro inguruan eh, garbi ateratzen da eh, irabetero. Ordion, biztan dena, gero, paga fitxak behar diela? Hala, paga fitxa horiek eh, behar dira, irabetero, eta paga fitxa horiek atxikitzen dira, gero. Uh, oh, bizi guzian, eh? behar dira txiki, egun batez egitretan da kore, beharko dira behar batera, behaz, uh, eh, importanta da, astapenetik ere, eh, denak atxikitzia. Odean, hor egan duzu, eta moste horreneko beraz lanak dira ere sasunlarien nako, hori ere ez dira hortik eskapatzen. Ez, legeak hori jaiten du, uh, ogoita amas bost horren denetan dela, elantegi eh, guzietan hola dela, eta ogoita amas sei horrenetik goiti uh, lan horrenak gainerateko orenak direla. Hala, eta horiek ordainduak dira ere, normalki, gainerateko orenak bezala. Horen horiek beharko dira ezagri edo akomeatzen alda nahusiarekin? Bai, behaz, bo, setasun txobera sartu gabe, baina egia usu uh, kezkak hortan agertzen direla. Sasoinlari eta nagusiaren artian, holako gauzak ikusten dira horren gehiek gajinetan, behaz, momentu bakarra edo gauza bakarra uh, langileak bere burua defenditzeko, da idaztia egunero ze egiten den, eta voilà, idatziarekin dena importanta da idatzia okaitia. Gero zer gaiten alginuke, gehiago korika? Gero beste eh, problema bat ere eh, ikusten dena, da eguneko pausaldia erentzat. Hor ere sasoineko lanetan, ostalaritzan eta hori guzia, behaz, normalki sei hor du segidan baino ezin da egin, ogoi minuta pausa ukangabe. Hori importanta da, eta bi egun eh, lanaldiaren artean, ama ordu hor du pausaldi behar dira ere. Hori importanta da ere, iten deraik pixkat, beha, ostatuetan, e, berant esten biontan, eta gero ze hasten den, e, hori, hori, e, hori ere badira jasoak, beraz, hori ere idatzi behar dira gauzak, e, gero aipatzeko, eh, sartu gabe konfliktuan, behar balenik aipatzen da hausiaikin, eta gero ikusten da... Hala, eta gero, bo, badira, bo, kontratu guzietan bezala, biegun terdi hilabete do, biltzen dira oporak. Mm mm-hmm. Horiek... Eh, Hala. Xetasun gehiago jakin nahi dinak zer egin behar du? Beraz, laban bulegoak dira bai honan, zazpi kursik karrikan, eta gero telefona da 0 bost, behoita emeretzi, behoita emeretzi, behoita amak, ogoi. Hala, eta hoja daitzen alda, eta beti norbait bada xetasun batzuen emaiteko. Maide erdu alda, mil esker. Bai, mil esker zuai. Eta zurekin batian buratzen dugu gure gaurko biziko, solas emanaldia izan untsa eta oporrak einala ongi baliatu. Biziko solasa.